e synon më të lartën. Çdo njeri në veprimtarinë e tij padyshim se duhet ta synojë më të lartën e pastaj kudo që të arrijë ai ka arritur sukses të mjaftueshëm. Në anën tjetër, ne derisa komunikojmë me njerëzit, tendenca jonë duhet të jetë e vazhdueshme që ai komunikim të jetë sa më funksional dhe sa më i cilësisë së lartë. Derisa i mësojmë të tjerët, duhet ta kemi synim që të bëhemi mësuesi më i mirë. Takimi jonë i kësaj radhe ka të bëjë me mësuesin numër një në historinë e njerëzimit. Ai ishte padyshim Muhamedi sallallahu alejhi ue selam. Por si arriti që të bëhej i këtillë që edhe pas katërmbëdhjetë shekujsh njerëzit vërtet Shumica e njohurive dhe diturive të cilat sot i posedon njerëzimi, në të vërtetë janë dituri dhe njohuri të trashëguara. Të trashëguara do të thotë të mësuara nga të tjerët. Dhe procesi i mësimit është një proces i cili e ka e ka përcjellur njeriun gjatë gjithë jetës së tij të kësaj bote, prej zanafillës së saj. Ademi alejhi selam kur është krijuar, gjërat elementare dhe rregullat elementare të jetës së tij në këtë botë ia ka mësuar Allahu Fuqiplotë. Madje jo vetëm kaq, atij ia ka mësuar edhe emërtimet e gjësendeve, ashtu sikurse e përmend Allahu i Madhëruar në Kur'an, Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha, Dhe Allahu ia mësoi Ademit emërtimet e të gjitha gjësendeve. Pastaj ka vazhduar kësisoj njerëzimi dhe njerëzit e paditur kanë mësuar nga njerëzit e ditur. Kryesisht njerëzit më të ditur dhe mësuesit më të mëdhenj të njerëzimit kanë qenë të dërguarit dhe të zgjedhurit e Allahut Fuqiplotë. Ata i ka mësuar Allahu fuqiplotë nëpërmjet shpalljes, gjërat e rëndësishme të cilat ata pastaj kanë qenë të obliguar që t'ua përcjellin popujve të tyre. Në vazhdën e të dërguarve vie pastaj vula e të gjithë të dërguarve Muhamedi sallallahu alejhi ue sellem, i cili Jo vetëm që ka qenë mësuesi më i mirë, por ai edhe ka promovuar vlera në këtë drejtim. Madje, duke i nxitur gjithnjë njerëzit që të jenë sa më të mirë në këtë drejtim dhe të shpresojnë në shpërblimin e Allahut Fuqiplotë. Lidhur me mësimin e të mirës, Madje, thnegla në vrimën e saj dhe peshku në detin e tij, të gjithë ata luten për mirëqenien e atij i cili njerëzve ua mëson të mirën. Do të thotë, mësimi i njerëzve të mirën dhe të gjitha dituritë e dobishme s'ka dyshim se është një punë dhe angazhim vërtet shumë fisnik i cili shpërblehet në forma të ndryshme dhe një prej aspekteve të shpërblimit është se Të gjitha gjallesat i janë mirënjohëse atij i cili njerëzve ua mëson të mirën. Ndërsa një aspekt të këtillë përfshin gjithsesi edhe pejgamberllëku, shpallja dhe misioni i të dërguarve të Allahut. Thotë Allahu i Madhëruar në Kur'an, Kema erselna fikum rasulem min enfusikum Yetlu alejkum ayatina wa yuzekkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmata wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun Kështu sikur ne u dërguam juve një të dërguar nga mesi juaj, i cili do t'ua citojë juve fjalët tona, pastaj do t'u pastrojë dhe edukojë dhe do t'u mësojë juve atë që nuk keni ditur. Ky i zgjedhur, ky i privilegjuar ishte padyshim Muhamedi sallallahu alejhi ve sellem. Dhe ai në çdo gjë ishte i pari, në çdo gjë ishte shembull, ngase Allahu i Madhëruar e kishte zgjedhur që ai vërtet të jetë shembull i cili do të vazhdojë të jetë i këtillë, Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasana, ju në të dërguarin e Allahut kishit shembullin më të mirë. Ai ishte shembull i gjithanshëm, mirëpo një shembull të veçantë dhe një model të veçantë ai me jetën dhe veprimtarinë e tij e ka dhënë në procesin e mësimit të tjerëve, ngase çdo i Dërguar i Allahut, e në këtë vazhdë edhe vetë Muhamedi sallallahu alejhi ve sellem, pjesa dërmuese e misionit të tij ishte që njerëzve t'ua mësojnë të vërtetën, t'ua mësojnë të mirën, të drejtën, atë që është vlerë dhe atë që i çon përpara. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam një gjë të tillë e arriti në mënyrën më të bukur, në mënyrën më të mirë. Ai doli nga kjo botë vetëm pasi që e përmbushi në tërësi dhe pa kurrfarë të mete misionin e tij prej të Dërguari të Allahut, i mësoi njerëzit, i këshilloi ata, u bë shkaktar që ata të udhëzohen në rrugën e drejtë, respektivisht ky ishte udhërrëfyesi i tyre kah rruga e suksesit dhe e shpëtimit. Muhamedi sallallahu alejhi ve sellem pra ishte mësuesi i njerëzimit në formën më të mirë, në formën më të përsosur që do të mund ta arrinte dikush. Neve mbetet që ta pasojmë ate në këtë rrugë të suksesit. Ngase çdo njeri prej neve dëshiron dhe synon që të arrijë të bëhet i pari, ndërsa formula e suksesit është vetë jeta e Muhamedit sallallahu alejhi ve selem. Ai në këtë mision kishte disa cilësi, kishte disa virtyte, që ne gjithsesi duhet t'i kemi parasysh dhe të mos i harrojmë në asnjë moment në mënyrë që të arrijmë të bëhemi mësues të hajrit, mësues të mirësisë, po gjithsesi të suksesshëm, mësues shembullorë që ndoshta askush nuk do të arrijë të na gjejë të meta. Një gjë shumë e rëndësishme dhe mund të themi prioritare tek mësuesi i suksesshëm është ajo e cila trashëgohet prej Islamit, në të cilën insiston Islami dhe për të cilën shembullin më të mirë e ka dhënë vetë Muhamedi sallallahu alejhi ve selem. Ajo është sinqeriteti. Sinqeriteti me rastin e të folurit të vërtetës. Thotë Allahu i Madhëruar në Kur'an duke na urdhëruar të gjithëve që të bëhemi të këtillë, Ja ejuhel ledhina amanu ttequllaha wa kunu ma'as sadiqin. O ju që keni besuar, kini frikë dhe respekt ndaj Allahut ashtu si Ai e meriton, dhe gjithsesi bëhuni prej atyre të cilët e flasin vetëm të vërtetën. Ndërsa Muhamedi sallallahu alejhi ve selem ishte shembulli numër një në këtë drejtim. Ai asnjëherë nuk fliste përveçse të vërtetën, ashtu sikur e ka dëshmuar vetë apo ashtu sikur kanë dëshmuar për te edhe të afërmit edhe të largëtit, edhe miqtë edhe armiqtë, edhe ata të cilët i besuan edhe ata të cilët nuk i besuan. Për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, për vërtetësinë e tij, për sinqeritetin e tij në të folur, kanë dhënë dëshmi të gjithë pa kurrfarë përjashtimi. Madje çdo njeri prej tyre e ka cilësuar atë se është i sinqertë në të folurit e tij dhe asnjëherë nuk gënjen. Ai madje edhe para se të bëhej pejgamber, edhe para se t'i vinte shpallja, kishte fituar epitetin Es-Sadiq El-Emin, i sinqerti, besniku. Kjo është një gjë të cilën njeriu nuk mund ta nuk mund ta fitojë me angazhim apo nuk mund ta fitojë me pasuri apo nuk mund ta fitojë me mund të veçantë, por është një gjë e cila fitohet vetëm nëse njeriu me të vërtetë është i këtillë, e kjo pastaj vije, dëshmia e njerëzve vije si pasojë apo si rezultat e qenies të tij personalitet i këtillë. Nuk mund të dëshmojnë njerëzit se dikush është i sinqertë ose është besnik, nëse ai me të vërtetë nuk është i këtillë. Ndërsa, Abdullah ibn Selami ishte një njeri i cili me ardhjen e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam në Medinë edhe në jetën e tij ndodhi një ndryshim i madh. Ai ishte një rabin çifut deri atëherë. Mirëpo thotë në momentin kur e pashë Muhamedin sallallahu alaihi wasallam, thotë e vërejta dhe u binda se fytyra e tij nuk është fytyrë e gënjeshtarit. Andaj muslimani e ka obligim që të jetë i këtillë që në asnjë mënyrë të mos përdorë në jetën e tij asgjë përveç të folurit të së vërtetës. Dhe për këtë, më të thirrurit janë ata të cilët promovojnë vlera, ata të cilët të tjerëve ua mësojnë të mirën, mësuesit e mirësisë, mësuesit e njerëzimit. Ata duhet të marrin model dhe shembull nga i Dërguari i Allahut, Muhamedi sallallahu alejhi ve selem. Ky është parakushti i parë i cili vërtet mësuesve u jep mundësi që të bëhen të mirë dhe dhënia e tyre të jetë e kualitetit dhe e cilësisë së lartë. Kriter tjetër që gjithsesi e nxjerrim prej jetëshkrimit dhe prej virtyteve të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam është që fjalët dhe veprat të jenë në përputhje të plotë. Allahu i Madhëruar një gjë të tillë e ka konfirmuar në mënyrë të prerë. Ai në Kur'anin famëlartë thotë, Ja ejuhellezina amenu lime tekulune ma la tef'alun, kebura makten indallahi en tekulu ma la tef'alun. O ju që keni besuar, përse flisni atë që nuk veproni, vërtet është shumë e neveritshme tek Allahu të flisni e të mos veproni. Prej kësaj nënkuptojmë se vërtet fjalët dhe veprat e muslimanit duhet të jenë në një vijë, duhet të jenë në një kurs dhe në asnjë mënyrë të mos e përgënjeshtrojnë njëra tjetrën. Muhamedi sallallahu alejhi ve selem padyshim ishte shembulli më brilant i praktikimit të këtij udhëzimi hyjnor. Çdo urdhër që e urdhëronte, apo të cilin ua përcillte njerëzve, qoftë ai urdhër hyjnor, urdhër kuranor të cilin ai vetëm e përcillte, apo qoftë urdhër prap prej shpalljes mirëpo të cilin e formulonte me fjalët e veta në formë të hadithit, ai ishte i pari të cilin e praktikonte. Ashtu sikur çdo ndalesë e cila vinte qoftë me gjuhën e Kur'anit apo me gjuhën e tij, sallallahu alejhi ve selem, prapëseprapë ai ishte njeriu që paraprakisht më së tepërmi ishte larguar prej asaj. Kësisoj nuk mund të hasë asnjë njeri në divergjencë të çfarëdo mase qoftë në mes fjalëve dhe veprave të Muhamedit, sallallahu alejhi ve selem. Është një rast i cili transmetohet në mënyrë autentike deri tek ne e që në të vërtetë është rast interesant se cili është ndikimi i veprës posaçërisht në raport me ndikimin e fjalës. Muhamedi sallallahu alejhi ve sellem ishte nisur në një udhëtim nga Medineja për të shkuar në Mekë për ta kryer Umren. Megjithatë, para se të mbërrijë në Mekë, Kurejshitët kishin vendosur që ta pengonin dhe në asnjë mënyrë të mos i lejonin që ai ta kryente, ta përfundonte udhëtimin e tij ashtu sikurse kishte vendosur. Për mu për këtë ndodhi një ë ndodhën negociata, ndodhi një marrëveshje në mes muslimanëve edhe kurejshitëve mekas të cilët me shumicë ishin mushrikë atë botë. Mirëpo, marrëveshja nënkuptonte që në këtë rast Muhamedi sallallahu alejhi ve selem të kthehej pa hyrë në Mekë, pa mos e kryer Umren, edhe pse ai dhe shokët e tij, një mijë e katërqind shokët e tij, ishin përgatitur për ta kryer një gjë të tillë. Mirëpo marrëveshja është marrëveshje dhe Muhamedi sallallahu alejhi ve selem vendosi që të kthehej prapa në Medinë. Me atë rast i urdhëroi shokët e vet, duke u thënë: Therni kurbanat që i kini marrë me vete dhe rruani kokat tuaja se do të kthehemi prapë në Medinë. Këtë urdhër e përsëriti tri herë, megjithatë asnjëri prej shokëve të tij nuk e praktikoi, nuk e përfilli këtë urdhër. hyri në tendën e tij i shqetësuar, ndërsa bashkëshortja e tij Ummu Seleme e pyeti, Çfarë ke që je shqetësuar o i dërguari i Allahut? Tha, Më shqetëson gjendja e njerëzve, i urdhërova t'i therrin kurbanat, të rruajnë kokat e tyre dhe asnjëri prej tyre nuk e përfilli urdhrin tim. Atëherë Ummu Seleme, zonja e nderuar dhe e mençur, i tha, O i dërguari i Allahut! Dil nga tenda, dhe mos fol me asnjërin prej tyre, por merre kurbanin tënd dhe therre, pastaj thirre rrojtarin le ta rruan kokën dhe ke për të parë se çfarë ndikimi do të ketë veprimi yt. Atëherë doli Muhamedi sallallahu alejhi ve sellem nga tenda, e mori kurbanin e tij, e theri, pastaj e thirri rrojtarin që t'ia rruan kokën Dhe njerëzit sapo e panë këtë veprim të Muhamedit sallallahu alejhi ve sellem, u bindën se kështu duhet të veprojnë dhe të gjithë ngarendën me shpejtësi që të therrin kurbanat e tyre dhe të rruajnë kokën e tyre. Veprimi i Muhamedit sallallahu alejhi ve sellem në këtë rast kishte ndikim shumë më të madh sesa fjala e tij. Dhe këtu duhet të potencoj se hezitimi i sahabeve për të çuar në vend urdhrin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, nuk ishte i natyrës së refuzimit të urdhëresës, mirëpo ndodheshin vërtet në një gjendje të rëndë, ndoshta edhe psikike, e cila i bëri që ata të jenë të mërzitur, të jenë të dëshpruar, pse nuk arritën që ta vizitojnë Qabën dhe të kryejnë Umrën. Mirëpo, kur e panë Muhammedin sallallahu alejhi ve selem duke therrur kurbanin dhe duke rruar kokën e tij, atëherë aty kuptuan vendosmërinë e tij për t'u kthyer prapa pa e kryer Umrën, edhe pse marrëveshja citonte se në vitin e ardhshëm do ta kompenzojnë, respektivisht do t'u mundësohet kryerja e Umrës pa ndonjë problem të caktuar. Këtu vjen në shprehje ajo që Në mënyrë të urtë është formuluar prej njerëzve të mençur. Njerëzit e mençur përpara kanë thënë se veprimi i një njeriu apo gjesti i tij në prezencën e një mijë njerëzve ka ndikim shumë më të madh sesa fjalët e një mijë njerëzve drejtuar veshëve të një njeriu. Kësisoj e vrejmë se vërtet është shumë e rëndësishme që teoria dhe praktika, fjalët dhe veprat tek njerëzit, tek muslimanët duhet të jenë në një vijë, në një kurs, mirëpo ato tek njerëzit që promovojnë vlera, tek njerëzit që të tjerëve ua mësojnë hakun, ua mësojnë të vërtetën dhe mirësinë, ajo duhet të jetë shumë më e theksuar dhe mësuesit e mirësisë duhet të jenë shumë të kujdesshëm që fjalët dhe veprat e tyre gjithnjë duhet të jenë konform njëra tjetrës dhe në asnjë mënyrë nuk bën që ato të përgënjeshtrojnë njëra tjetrën. Modelin dhe shembullin më të mirë në këtë drejtim, pa dyshim e ka dhënë Muhamedi sallallahu alejhi ve sellem. Mësuesi duhet gjithashtu duhet të jetë i drejtë dhe korrekt në trajtimin që u bën të tjerëve. Muhamedi sallallahu alejhi ve sellem ishte shembull në këtë drejtim dhe prej virtyteve të tija padyshim se ne duhet të inspirohemi, të frymëzohemi edhe të kuptojmë një gjë të tillë. Në të vërtetë, Allahu i Madhëruar i ka kushtuar një rëndësi të veçantë drejtësisë. Drejtësia pra ka qenë dhe vazhdon të jetë motoja e Islamit dhe si e këtillë ka qenë edhe në misionin e Muhamedit sallallahu alejhi ve sellem. Allahu i Madhëruar e përmend atë që në të vërtetë na ka mësuar edhe na ka informuar neve Muhamedi sallallahu alejhi ve sellem me fjalët wa umirtu li a'dila bejnekum jam urdhëruar në mënyrë obligative që të jem i drejtë mes jush Ndërsa Allahu Azze wa Xhell, si vlerë shumë të veçantë, si vlerë shumë specifike të Islamit, ka promovuar, Wa la yejrimennekum shena'anu qaumin 'ala ella ta'dilu, i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Dhe assesi urrejtja që keni ndaj dikujt të mos ju shtyjë që të mos jeni të drejtë. Jini të drejtë se kjo është më afër devotshmërisë. Paramendoni, Allahu i Madhëruar na ndalon që urrejtja e cila në raste të veçanta mund të jetë e arsyeshme, urrejtja e cila në raste të veçanta mund të jetë e justifikueshme për shkak të padrejtësive ose gjërave tjera që mund të na i ketë bërë dikush tjetër. Megjithatë, e gjithë kjo nuk bën që neve të na japë mundësinë që të jemi të padrejtë, ngase drejtësia është ajo në të cilën vazhdimisht insiston Islami. Kështu pra na ka mësuar Allahu nëpërmjet Kur'anit, po kësisoj na ka mësuar edhe Muhamedi sallallahu alejhi ve sellem me fjalët dhe me veprimtarinë e tij. Transmeton Aishja radiallahu anha se një herë një grua nga fisi Benu Makhzum kishte vjedhur diçka. Dhe ai fis ishin me autoritet dhe ishte paksa e rëndë që një personi, një pjesëtari të atij fisi t'i shqiptohej dispozita e ndëshkimit adekuate për rastin e vjedhjes. Andaj ata të brengosur për gjendjen e saj vendosën që ta detyrojnë apo të kërkojnë prej dikujt që të ndërmjetësojë tek Muhamedi sallallahu alejhi ve selem. Dhe pasi që i trajtuan të gjithë personalitetet një nga një, thanë se nuk ka më të përshtatshëm për këtë sesa Usame ibn Zeidi, i cili ishte i dashuri i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ishte personaliteti të cilin më së tepërmi e donte Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. dhe e bindën Usamen që të vijë për të ndërmjetësuar tek Muhamedi sallallahu alejhi ve selem për një gjë të tillë. Kur erdhi dhe e dëgjoi me kujdes Muhamedi sallallahu alejhi ve selem, ia ktheu një përgjegje e cila për Usamen nuk ishte aspak e këndshme, ngase vetë angazhimi i tij nuk ishte me vend, Muhamedi sallallahu alejhi ve sellem iu drejtua Usames me një ton më tepër qortues sesa dashamirës, i tha, E teshfeu fi haddim min hududillah? A po angazhohesh, a po bën ndërmjetësim në një dispozitë prej dispozitave të Allahut? A dëshiron ti që të nëpërkëmbet dispozita dhe mësimi i Allahut? Wallahi sikur Fatimeja bija ime të vidhte unë do ta aplikoja në te dispozitën e Allahut dhe njerëzit para jush i ka çuar në shkatërrim fakti se kur dikush prej fisnikëve e bënte një vepër të ligë Ata e mënjanonin dispozitën e Allahut, ata e shkelnin dispozitën e Allahut, ndërsa nëse i dobëti e bënte të njëjtën vepër, atëherë ata e aplikonin ligjin mbi të. Këtu Muhamedi sallallahu alejhi ve sellem konfirmoi edhe një herë, edhe teorikisht edhe praktikisht, se para dispozitave të Allahut të gjithë njerëzit janë të barabartë, dhe sikur të ndodhte një gjë e cila nuk mund të ndodhte, po madje teorikisht që vajza e tij të bënte një gjë të ligë, Muhamedi sallallahu alejhi ve sellem gjithsesi do të aplikonte ligjin e Allahut ndaj njeriut më të dashur apo ndaj njeriut më të afërm tek ai. Edhe në raste tjera Muhamedi sallallahu alejhi ve sellem gjithnjë ka insistuar në drejtësi. Ajo drejtësi maksimalisht respektohej dhe realizohej nga Muhamedi sallallahu alejhi ve sellem. Njëherë, njëri prej shokëve të Muhamedit sallallahu alejhi ve sellem i kishte dhuruar djalit të vet një sasi të caktuar të pasurisë. Në transmetime qëndron se i ka dhuruar një kopsht dhe me këtë rast bashkëshortja e atij sahabiut, respektivisht nëna e djaloshit, i kishte preferuar burrit të vet që ta marrë Muhamedin sallallahu alejhi ve sellem si dëshmitar për këtë dhuratë që ia kishte bërë të birit. Erdhi sahabiu i quajtur En-Nu'man ibn Beshir, që ishte djaloshi me babain Beshirin, dhe ai i ati i tha, O i dërguari i Allahut, Këtij djaloshit tim, djalit tim ia kam dhuruar një kopsht, andaj kërkoj nga ti që të më bëhesh dëshmitar për këtë dhuratë. I dërguari i Allahut, Muhamedi sallallahu alejhi ve sellem e pyeti, A ke fëmijë tjerë, a ke djem tjerë përveç këtij? Tha po, kam edhe tjerë. A i ke dhënë çdo njërit prej tyre, a i ke dhuruar nga një kopsht ose sasi të barabartë të pasurisë? I tha jo. Atëherë Muhamedi sallallahu alejhi ve sellem hoqi dorë nga dëshmia duke i thënë, Fela tushhidni ala zur, mos më merr mua dëshmitar të padrejtësisë. Unë assesi nuk pranoj të bëhem dëshmitar i padrejtësisë, ngase vetëm nëse u jep të gjithëve së bashku atëherë ajo mund të quhet drejtësi. Kësisoj Muhamedi sallallahu alejhi ve sellem nuk la rast pa promovuar vlerën e madhe të drejtësisë në mesin e njerëzve. Në të vërtetë, Allahu azze ve xhel i kishte shpallur Muhamedit sallallahu alejhi ve sellem edhe për virtytin e modestisë, që është një virtyt shumë i lartë, mirëpo çfarë e ka obliguar Allahu Muhammedin sallallahu alejhi ve sellem, do të njohtohemi në pjesën e dytë të emisionit, e cila pason pas një shkëputjeje të shkurtër, andaj qëndroni me ne. Të nderuar shikues, ja ku jemi sërish së bashku në emisionin Atje ku burojnë virtytet. Jemi duke folur për mësuesin numër një të njerëzimit. Jemi duke folë për modelin dhe shembullin i cili në një farë mënyre ndoshta është i paarritshëm, megjithate duhet të na shërbejë si pishtar ndriçues në jetën tonë, nëse dëshirojmë që vërtet mësimet tona të jenë të suksesshme dhe gjeneratat të edukohen prej neve ashtu si është më së miri, atëherë s'ka dyshim se të gjitha këto virtyte t'i trashigojmë nga Muhamedi sallallahu alejhi ve sellem në masën maksimalisht të mundur. Folëm për disa nga virtytet e mësuesit të suksesshëm dhe erdhëm deri te një virtyt i cili në çdo gjë është i mirë dhe i dëshiruar. Në çdo gjë, në çdo veprim Ai vetëm se e zbukuron veprimin e njeriut. Fjala është për virtytin e modestisë, e të cilin padyshim se Muhamedi sallallahu alejhi ve selem e kishte me bollëk. Thotë Muhamedi sallallahu alejhi ve selem në një hadith i cili në mënyrë autentike transmetohet deri tek ne. Inna Allahe euha ileje en tewadau, fela jefkhar ehadun ala ehad, wala jebghi ehadun ala ehad. Vërtet Allahu i madhruar më inspiroi dhe më shpalli mua, En tewada'u, që, ju, o njerëz, të bëheni të gjithë modestë, ta konsideroni veten të ultë para njëri-tjetrit, Fela yefkhar ahadun ala ahad, Asnjëri prej juve të mos mburret para tjetrit, asnjëri prej juve të mos krekoset para tjetrit, dhe, asnjëri prej juve të mos i bëjë padrejtësi tjetrit. Duke e patur parasysh se të gjithë e kemi të njëjtën origjinë. Origjinën e kemi të përbashkët, të gjithë vijmë nga Ademi. Ndërsa Ademi, babai ynë dhe i njerëzimit, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të, ashtu sikurse ka thënë Muhamedi sallallahu alejhi ve sellem, është krijuar nga balta. Ndërsa, Allahu i Madhëruar në ajete të Kur'anit kur përmend origjinën e cilitdo prej neve, e përmend se ai është një përbërje e lëngët prej farës së mashkullit dhe farës së femrës. Me këtë, Allahu i Madhëruar u përkujton njerëzve të cilët sillen me krekosje, me mburrje të pavend para të tjerëve se origjina juaj në të vërtetë është një lëng prej të cilit muslimani duhet të pastrohet, andaj mos u mburrni o njerëz, mos u mburrni o robër të Allahut, por duhet para njëri-tjetrit të jeni sa më modest. Muhamedi sallallahu alejhi ve selem në këtë mënyrë në formë teorike e promovon vlerën e modestisë, ndërsa praktikisht ai, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të, e përmend se edhe vetë ka qenë gjithnjë modest, madje nuk i ka ardhur turp që të përmend që të potencojë para shokëve të vet, pasi që është bërë i dërguar i Allahut, pasi që ka arritur kulminacionin e asaj që nuk mund të arrihet, ajo mund të ajo dhurohet nga Allahu, domethënë shkalla e pejgamberllëkut, shkalla që njeriu të të bëhet i dërguar i Allahut, ajo është një dhuratë e veçantë nga Allahu, të cilën askush nuk mund të arrijë, megjithatë kjo është kulminacioni i asaj që ku mund të arrijë, ku mund të mbërrijë njeriu. Dhe kur ka arritur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në këtë shkallë, ka përmendur të kaluarën e vet. Nuk është turpruar, nuk i ka ardhur marre që të përmendë se ka ushtruar derisa ka qenë i ri një profesion i cili është profesion interesant. Nuk është nënçmues, po gjithashtu nuk është edhe për t'u mburrur me të. Thotë Muhamedi sallallahu alejhi ve sellem: "Ma min nabiyyin illa wa qad ra'a al-ghanam", Nuk ka asnjë të dërguar e që të mos ketë ruajtur dhentë, që të mos ketë ushtruar e, profesionin e bariut. I thanë, Wala ente ja Rasul Allah, a edhe ti, o i dërguar i Allahut, nuk përjashtohesh nga kjo? Tha, as unë nuk përjashtohem nga kjo. Edhe unë në rininë time, thotë i kam ruajtur dhentë e banorëve të Mekës, madje për një kompenzim shumë modest. Këtë të kaluar, këtë moment të të kaluarës së vet, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kishte mundësi që ta fshihte. Thjesht kishte mundësi që të mos fliste për te dhe askush nuk do t'ia shihte për të madhe. Mirëpo, përkujtimi dhe përmendja e kësaj e ka rëndësinë e vet. Së pari, përmendë se e ka bërë një gjë të cilën e ka bërë edhe vëllezërit e tij pejgamberët më herët. Ndërsa vetë ruajtja e dhenëve është në një farë mënyre një lloj trajnimi, një lloj ushtrimi për njeriun i cili më vonë, të cilit më vonë do t'i besohet udhëheqja e njerëzve. Në anën tjetër Muhamedi sallallahu alejhi ve sellem edhe në rininë e tij asnjëherë nuk ka bërë ndonjë gjë të cilës më vonë do t'i turprohet. kurrnjëherë nuk është skuqur dhe nuk është turpëruar nga përmendja dhe përkujtimi i asaj që ka bërë në rini, ngase edhe në rini, edhe para se të bëhej, të zgjidhej si i Dërguar i Allahut, të bëhej i Dërguar i Allahut, Allahu e ka ruajtur nga të gjitha ato të cilat mund të ishin njolla në biografinë e tij. Allahu e bekoftë edhe e shpëtoftë të Dërguarin tanë, Muhammedin sallallahu alejhi ve sellem. Muhammedi sallallahu alejhi ve sellem modestinë e tij e vuri në pah dhe e vuri në praktikë edhe në kohët kur ndoshta njerëzit e rëndomtë më së tepërmi do të mburreshin ose do të silleshin me mburrje dhe krenari. Raste të këtilla kemi rastet e fitoreve të tija ushtarake, E shembulli më brilant për këtë, pa dyshim është shembulli i fitores me rastin e çlirimit të Mekës. Megjithatë, Muhamedi sallallahu alejhi ve sellem, edhe pse në Mekë hyri si ngadhnjimtar, edhe pse në Mekë hyri në krye të një ushtrie gjigante, të përbërë prej dhjetë mijë ushtarëve, të cilët secili formacion ishte më i shkathtë edhe më i mirë se formacioni tjetër, Por Muhamedi sallallahu alejhi ve sellem, ashtu si transmetohet, hyri në Mekë me aq përulje, me aq devotshmëri, me aq modesti, saqë thonë se mjekra e tij e prekte samarin e devës së tij nga përulja e tij dhe modestia e tij praktike, derisa hyri në Mekë. Pastaj i dimë sjelljet e tij, të shkëlqyeshme me ç'rast ka dhënë shembullin më të mirë të modestisë së ngadhnjimtarit, ka dhënë shembullin më të mirë të modestisë dhe përuljes së fitimtarit, ku ai nuk shfrytëzoi rastin që të hakmerrej për veten e tij, por i fali njerëzit në përgjithësi kur i pyeti publikisht, O njerëz, çfarë mendoni se ç'do të bëj unë me juve sot? Ata i thanë, Ti je një njeri i mirë, me një prejardhje të mirë. Ai u përgjigj, duke mos i zhgënjyer ata në asnjë moment, Idhhabu fe entum at-tulaqaa, Shkoni, se të gjithë sot jeni të lirë, të falur dhe të amnestuar. Në atë rast, në atë kohë fitoreje, në atë kohë feste, E sollën një njeri që të bisedojë diçka me Muhamedin sallallahu alejhi ve sellem. Ai njeri i cili deri në atë rast, deri në atë moment nuk kishte pastur nuk kishte patur rastin dhe mundësinë që të njihej për së afërmi me Muhamedin sallallahu alejhi ve sellem, kur filloi të bisedojë me të, filloi të dridhej nga respekti i madh që impononte personaliteti i Muhamedit sallallahu alejhi ve sellem. Kur e pa Resulullahi atë njeri në atë gjendje, i tha, Hewwin ala nefsik, Qetësohu o burrë, se edhe unë jam njeri sikur ti. Unë jam njeri, jam biri i një gruaje e cila në Meke ka ngrënë përshesh, sikur të gjitha gratë tjera, edhe edhe unë jam sikurse të gjithë njerëzit tjerë dhe nuk ka nevojë që ti të shqetësohesh derisa bisedon me mua. E këtillë ishte modestia e Muhamedit sallallahu alejhi ue selem, e cila vërtet personalitetin e tij të madh e bën akoma më madhështor, dhe modestia njeriun e suksesshëm e bën akoma më të suksesshëm, ashtu sikur kryelartësia dhe mburrja njeriut sado i madh që të jetë, ia humbin vlerën. Muhamedi sallallahu alejhi ue selem gjithashtu ka dhënë edhe shembullin e guximit gjithsesi të guximit në të gjitha fushat e jetës por një guxim i veçantë i pranimit i pranimit të asaj që është shprehur apo formuluar në mënyrë të gabueshme dhe kjo fatkeqësisht sot mungon te shumica te pjesa dërmuese e njerëzve njeriu gabon ngase Allahu e ka krijuar të këtillë mirëpo më të mirët e atyre që gabojnë janë ata të cilët e pranojnë gabimin Ashtu sikurse ka promovuar Muhamedi sallallahu alejhi ve sellem, Të gjithë njerëzit janë mëkatarë, por më të mirët e mëkatarëve janë ata të cilët pendohen. Kështu fliste Muhamedi sallallahu alejhi ve sellem. Muhamedi sallallahu alejhi ve sellem në asnjë mënyrë nuk ishte mëkatar. Në asnjë mënyrë nuk bënte mëkate. Ato që ai ndoshta ndonjëherë mund të themi se gabonte, mund të formulohen apo të quhen me një kujdes të veçantë, lëshime të thjeshta dhe të lehta. Kur emigroi Muhamedi sallallahu alejhi ve sellem në Medinë, i pa njerëzit, i pa banorët e Medinës se si i pllenojnë palmat e hurmave. Dhe kur i pyeti pse e bënin një gjë të tillë, Ata i thanë, E bëjmë një gjë të tillë që ato të jenë më të frytshme, të japin fryte më tepër. Muhamedit sallallahu alejhi ve selem në fillim iu duk e palogjikshme një gjë e tillë dhe ju tha, Po sikur t'i linit ashtu si janë, ndoshta do të bëjnë edhe më tepër fryte. Dhe shokët e Muhamedit sallallahu alejhi ve selem, banorët autoktonë të Medinës, ensarët, e dëgjuan këtë këshillë të Muhamedit sallallahu alejhi ve selem, por Kur erdhi koha e fryteve, doli se ajo këshillë ka qenë e pavend dhe e panë se rendimentet janë zvogëluar, erdhën tek Muhamedi sallallahu alejhi ve selem dhe i thanë, O i Dërguari i Allahut, ne të dëgjuam ty, megjithatë frytet e palmave të hurmave janë përgjysmuar. Muhamedi sallallahu alejhi ve selem Menjëherë e pranoi se nuk kishte vepruar drejt, se nuk i kishte këshilluar drejt, se nuk ia kishte qëlluar dhe ju tha, O njerëz, unë jam njeri sikur ju. Për çështje të fesë, çkado që t'ju këshilloj, atëherë atë merreni pa kurrfarë rezerve, ndërsa për çështjet e dunjasë, unë mund të ia qëlloj, por edhe mund të gaboj, sikurse ka ndodhë në rastin konkret. Muhamedi sallallahu alejhi ve sellem me këtë dha shembullin e njeriut i cili kur e sheh se e ka patur gabim, e pranon se ka qenë gabim dhe absolutisht nuk kompleksohet prej pranimit të gabimit apo të asaj që nuk ka qenë me vend. Kësisoj u inspiruan prej Muhamedit sallallahu alejhi ve sellem edhe shokët e tij. Një herë Omer ibn al-Khattabi, Allahu qoftë i kënaqur me të, derisa ishte halife i muslimanëve, Filloi që publikisht nga mimberi t'u flasë njerëzve lidhur me sasinë me limitin e sipërm të mehrit, të dhuratës obligative martesore, dhe u tha o njerëz Muhamedi sallallahu alejhi ve sellem ka insistuar dhe ka promovuar që gratë sa më pak të kërkojnë mehr dhe unë ju kisha këshilluar që asnjëri prej juve të mos japë mehr më tepër se katërqind dirhem, Katërqind dirhem ishte një sasi shumë modeste e pasurisë. Kur zbriti nga mimberi, në një farë mënyre duke ndier se i ka qitur një një kapak kësaj pune, e ka limituar, e ka kufizuar nga sipër, i doli përpara një grua dhe i tha, O prisi i besimtarëve! Çka do të thuash ti lidhur me fjalën e Allahut i cili kur flet për shkurorzimin pasi që paraprakisht Allahu i madhruar pasi që paraprakisht e burri t'i ketë dhënë mehr gruas së vet e Allahu e këshillon që asgjë prej atij mehrit të mos marrë pasi që ta, ta ketë lëshuar gruan dhe Allahu thotë wa ataytum ihdahunna qintara dhe ndonjërës prej atyre grave të cilat i keni shkurorzuar i keni dhënë një sasi shumë të madhe të pasurisë një kintar Gruaja e pyet, thotë, çfarë do të thuash ti lidhur me këtë ajet? Omeri, Allahu qoftë i kënaqur me të, me atë rast thotë, o Allahu im, më fal. Çfarë është kjo punë që të gjithë njerëzit kuptojnë më mirë se Omeri? Kthehet edhe një herë në mimber, edhe thotë, o njerëz, Unë insistova dhe tentova që ta kufizoj mehrin, megjithatë një grua më doli përpara dhe ajo grua e kishte kuptuar këtë çështje më mirë se unë, andaj nuk ka kufizim për mehrin. Kjo ishte, ky ishte ai guximi për ta pranuar gabimin që e kishte mësuar Omeri, i cili kishte vijuar shkollën e Muhamedit sallallahu alejhi ve sellem. I këtillë, të nderuar shikues, duhet të jetë edhe mësuesi, ai i cili njerëzve ua mëson të mirën. Njeri të përsosur nuk ka. Njeriu gabon kohë pas kohe dhe më i suksesshmi dhe më i miri është ai i cili me mirësi e pranon gabimin e vet. Deri këtu ishte shoqërimi ynë së bashku në këtë temë. Mbesim me shpresë se Allahu do të na dhurojë mundësinë që të takohemi sërish së bashku e deri në takimin e radhës ju lëmë në përkujdesjen e Allahut fuqiplotë. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.